İslamda musiqinin hökmü. Dərsimizi inşallah 5 əsas ünsur üzərində quracağıq. Birincisi musiqinin tərifi, ikinci Quran-ı Kərimdə musiqinin hökmü və ya musiqinin haram olmasına aid dəlillər, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin sünnətində musiqinin haram olmasına olan dəlillər alimlərin bu mövzuda bu haqda dəlilləri sözləri və əgər musiqi haramdırsa niyə musiqi haram edildi ən birincisi sizə bunu yadınıza salmaq istəyirəm ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə belə buyurur فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدئين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Peygamber صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبو روشي سيزدان كيم kim كالجيدة geleceğde اختلاف ihtilaflar görecek. və bu, və bu ixtilafları da gördüyünüzdə sizə mənim sünnətimdən və düz yolda olan raşidi xəlifələrin sünnətindən, yəni yolundan yapışmağı vəsiyyət edirəm. Bu iki yoldan, yəni Peyğəmbərin və raşidi xəlifələrin yolundan azı dişlərinizlə yapışın və sizə yeni-yeni işləri nəh edirəm, qadağan edirəm. Çünki İslamda hər, hər hansı bir yeni fikir və hər hansı bir yeni qövül və hər hansı bir yeni əməl bidətdir və hər bidət də zəlalətdir. Və necə Umar radiyallahu anhu öz övladlarına nəsiyyət verəndə deyərdi ki, ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن فقد حدثني عدد من ثقات العلم أن سماع المزامير واستماع الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب نجا عمر رضي الله عنه ديرشي نجا özü vaktana nasihat vererdi ve derdi ki itikadında ve ilk etiqad etdiyin şey musiqiyə qəzəb olsun. Yəni, musiqiyə həmişə qəzəb et. Çünki onun deyir başlanğıcı şeytandandır və aqibəti də səxatur rəhmən. Rəhmənin Allah subhanahu wa ta'alənin qəzəbidir. Və deyir ki, və çoxlu elm əhlindən elm əhli mənə xəbər verdi ki, onlardan eşitdim ki, musiqi alətlərinə qulaq asmaq və musiqiyə qulaq asmaq qəlbdə nifaqı yetişdirir və necə ki, su otu yetişdirir. Həmçinin görərsiniz ki, musiqinin yəni musiqi olan yerlər məhz Allahın haram buyurduğu yerlərdir və ya Allahın haram buyurduğu əşyalardır və ya Allahın haram, buyur, haram buyurduqlarıdır. Məsələn, görərsiniz ki, içki içilən yerlərdə və ya qumar oynanılan yerlərdə və ümumən Allahın haram etdiyi yerlərdə musiqi var. Və mövzumuzla, mövzumuzla alaqadar olaraq sizə içkidən bir neçə rəvayət demək istəyirəm. Çünki musiqi ilə içki bir-birindən həmişə çox zaman əlaqəli olur. Buna özünüz də şahid ola bilərsiniz. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, İctənibul xamra fə innəhə miftəxü kulli şər İçkidən çəkinin. Yəni, yəni ağla aparan içkilərdən çəkinin, çünki bütün şərlərin açarı məhz içkidir. Həmçinin Osman radıyallahu teala anhunun rivayet ettiği hadiste rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İctenibul hamra fe inneha ummul habaif İçkiden çekinin çünkü o bütün pisliklerin anasıdır. İçki. Ve Allah subhanahu ve teala içki barəsində Quran-ı Kerimdə belə buyurur. Ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki ey iman edenler innəməl xamru vəl meysr həqiqətən içki və qumar və bütlər və faloqları nəcisdilər pislikdilər فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ve bu şeylerden çekinin ki belki nicat tapasınız. Keçen mevzumuza, mevzumuz dediğimiz kimi musiginin İslam'da hükmüdür. Yine qeyd edilən İslam'da hükmü. İnsanların ağlında yok. İnsanlar çok şey fikirləşə Ama biz Müslümanlar, elhamdülillah Kur'an ve sünnette ne gelirse onu kabul edirik ve semi'na ve ata'na değeri yani işitti ve itaat etti. Yahudiler kimi semi'na ve asayna yani işitti ve ası olduk demedi. Bazıları diyor ki musiki halaldır ve musiki ruhun gıdasıdır. Vallahi bu sözü eşidəndə ağlıma Osman radıyallahu teala anhunun sözü yazma düşür, yazma gelir. Osman radıyallahu anh deyir ki, Vallahi lev tehurat kulubuna ma şebi'at min kelami Rabbina. Allah'a and olsun ki, əgər qəlblərimiz təmiz olsaydı, Rəbbimizin, Rəbbimizin sözlərindən doymazdıq. Osman radiyallahu deyir ki, əgər qəlblərimiz təmiz olsaydı, Rəbbimizin sözlərindən doymazdıq, yəni Allahın kəlamından doymazdıq. Gəlin görək musiqi nədir? Bilin ki, musiqi şeirin bir növlərindəndir. Necə şeir də lüğət kitablarında, ərəb dili kitablarında belə ifadə olunur. Kələmun mevzunun muqaffə. Yəni, arud vəzinlərindən ibarət olan və qafiyələrdən ibarət olan sözlərdir ki, hansı ki, bu da şeirdir. Və şeir də iki hissəyə bölünür. Şeir iki hissəyə bölünür birinci halal olan şey, yəni mübah olan şey, ikinci haram olan şey. Mübah olan şeylərdən, məsələn, şairlərin e, Allahın yerləri və göyləri yaratması haqqında dediyi şeirlər və ya həclərin həc vaxtı dediyi şeirlər və s. kimi buna çoxlu misallar çəkmək olar. Yəni, ibrət e, alınan şeirlər və s. kimi. Üçüncü növ isə haram olan şeirlərdir. Və bu şeirlərdən də məsələn Allahın qədərinə etiraz olunan şeirlər yəni artıq həmin o şeirlərdə Allahın qədərinə isyan sözlərini eşidərsiniz və bu şeirlər də haramdır. Həmçinin haram olan şeirlərin şeirlərdən fəxir və ya lovğalıq olan şeylərdir. Hansı ki Allah Subhanahu ve Taala Quran-Kərimdə "İnna Allah la yuhibbu men kana muxtalan fakhura." Həqiqətən Allah özünü bəyənənləri və lovğalıq və ya fəxr edənləri sevməz deyə buyurub. Həmçinin haram olan şeir növlərindən şirk şeirləridir. Hansı ki o şeirlərdə Xaliqi yəni məxluqun, yəni xaliqin sifətlərini məxluqa verirlər. Yəni, şeirlərdə açıq aydın şirk olduğu üçün bunlar da haram olan şeirlərdir. Necə ki, şairlərin biri sultanların birinə belə bir şeir deyir, müraciət edir, deyir ki, Mə şi'tələ mə şəətil əqdaru vəhkum fəəntəl vahidul qahharu deyir ki, ya sultan, ey sultan, sən istədiyin kimidir. Qədərin istədiyi kimi deyil. Yəni Allahın istədiyi kimi deyil, Allahın yazdığı kimi deyil. Hökm ver, həqiqətən sən fəhkum fəəntəl vahidul qahharu. Həqiqətən sən tək olan, vahid olan və qahhar olansan. Yəni güc, qüvvət e, sahibi olansan. Halbuki bu iki sifət də Allah subhanahu wa ta'ala'nın sifətidir. Və haram olan şeylərdən də ki, o şeylərdir ki, hansı ki, o şeylərdə fitnə fəsad, şəhvət və s. kimi şeylərdir və bunlar da alimlər bu şeylərə haram olan şeylər demişdilər. Və sözsüz ki, bu şeylərə də qulaq asmaq olmaz və bu şeylər də demək olmaz, çünki şeylərdə dediyimiz kimi küfürlər var və şirklər var. Buna aid Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi var. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Əşşəru kəl-kələmi həsənuhu həsən və qabihuhu qabih Şeir söz kimidir. Onun gözəl, gözəli gözəldir və pisi də pistir. Hədis həsəndir, qəbul olunandır. Və Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə belə buyurur وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ in huwa illa zikrun və Qur'anun mubin. Biz Peyğəmbərə aleyhissalatu vəsələmə şeir örgətmədi və bu da ona lazım deyil. İn huva illə zikrun və Qur'anun mubin. Yalnız o zikirdir, yəni ona örgətdiyimiz şeylər zikirdir və açıq adın Qur'andır. Allah subhanahu wa ta'ala başqa, başqa ayədə وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول kahin qalilan ma tezekkerun deyə buyurur. Onun danışdıqları şairin sözləri deyildir. Necə də az düşünürsünüz və onun danışdıqları da kahinin sözləri deyildir. Necə də az qalilan ma tu'minun necə də az iman gətirirsiniz və və la bi qavli kahin və onun danışıqları da kahinin sözləri deyildir. Qalilan ma tezekkerun və necə də az düşünürsünüz. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hədislərin birində belə buyurur ki, Mən qalada beytən minəş-şi'ri ba'də salatil əşyə'əl-əxirə ləm tuqbəl ləhu salatun tilkəlləylə Kim işə namazından sonra haram olan şehirlərdən yazarsa, yəni hansı ki o şehirlərdə şirk var, ve saydığımız bu növlərdən, bu şehirlerden yazarsa, onun hemin gecə namazı, onun hemin gecə namazı qəbul olunmaz. İndi gelin görək kuran ı Kerim'de şehrin veya daha doğrusu desək, veya daha düzünde düzgün desək, hükmü hökmü aileler var mı? Varsa da inşallah onları zikr ve və Birinci dəlilimiz <clears throat> biz deyirik ki, musiqi haramdır. Musiqi haramdır. Və sözsüz ki, bizim Quran-ı Kərimdə e, Quran-ı Kərimdən dəlillərimiz olmalıdır.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 ve 7. ayetlerinde buyurur ki insanlardan elələri də var ki, onlar insanları Allahın yolundan elimsiz azdırarlar. Elimsizcəsinə insanları Allahın yolundan ləhvəl hədif, boş-boş sözlərlə azdırarlar. Boş-boş sözlər. Ləhvəl hədif, yəni boş-boş sözlərlə azdırarlar. Və minən nəsi mən yeştəri لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا İnsanların içərisindən elələr də var ki, onlar boş-boş sözləri satın alarlar və insanları elimsizcəsinə Allahın yolundan, Allahın zikrindən boş-boş sözlərlə azdırarlar. Ulaikə ləhum azabun muhin. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab var. Və izə tutlə aleyhi ayətuna və bizim ayətlərimiz onlara oxunduğu zaman və bizim ayətlərimiz onlara oxunduğu zaman vəllə müstəkbiran kəəlləm yesməhə təkəbbürcəsinə üz döndərər və özünü elə göstərər ki, güyə ki, bu ailəmizi eşitmir. Kəənnə fi uzuneyhi vaqra Elə bil ki, qulağında bir karlıq vardır. Fəbəşşürhü bi azəbin əlim onu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ağırlı bir azabla müjdele. Bu ayenin tefsirinde hasan Hasanül Basri aleyhi rahmetullah diyor ki kullu ma şagaleke anillah kullu ma şagaleke anillah fehuve min lehvil hadif kullu ma şagaleke anillah fehuve min lehvil hadif yəni səni Allahın zikrindən, Allaha ibadətdən ayıran hər bir şey məhz bu boş-boş sözlərdir. Və bəziləri deyir ki, ləhvəl hədif, yəni boş-boş sözlər şirkə aid sözlərdir, yəni şirk, şirkdir və s. Və üç sahabə, üç sahabə radiyallahu anhum əcməin Abdullah ibn Məsud, Abdullah ibn Abbas və Abdullah ibn Umar bu ayənin təfsirində deyiblər ki, ləhvəl hədif musiqidir. Yəni, boş-boş sözlər musiqidir. Sözsüz ki, Allahın ayələrini ən düzgün başa düşənlər də sahabələrdir. Çünki onlar Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin tələbələrdirlər. Və bu ayələr də nazil olanda onlar Peyğəmbərimizin yanındaydilər və onlar bu ayələri bizdən daha düzgün və daha gözəl başa düşürlər. Həmçinin dediyim kimi üç sahabə adlarını bir daha deyirəm Abdullah ibn Məsud, Abdullah ibn Abbas və Abdullah ibn Ömər. Üçü də bu ayənin təfsirində ləhvəl hədif yəni boş-boş sözlərin mənasını məhz musiqi deyə izah ediblər. Və hətta Müstəbrəkdə, Səhir Vahiddə Abdullah ibn Məsud üç dəfə Allaha and içir və üç dəfə Allaha and içdikdən sonra deyir ki, Allaha and olsun, Allaha and olsun, Allaha and olsun ki, fəhvəl hədif, yəni boş-boş sözlər musiqidir. Həmçinin bu ayənin nüzul səbəbi, eniş səbəbi bu ayə iki kişi haqqında nazil olub. Birincisi, bu kişilərdən birincisi Ənnabr ibn-i Hərif Ənnabr ibn-i Hərif ikincisi isə Abdullah ibn-i Xatal və necə rəvayətlərdə gəlir bu iki müşrik Ənnabr ibn-i Hərif belə deyərdi. O vaxt ki, Peyğəmbərimizə sallallahu aleyhi və səlləmə Peyğəmbərlik verildi və ona Quran nazil olurdu, o belə deyərdi. Həlümmə iləyyə fəcəriyyəti tuğanni ləkum əhsənə mimmə yəqulu Muhammed. Mənə tərəf gəlin, mənim cariyəm sizə Məhəmmədin dediyindən, aleyhissalatü vəsələmin dediyindən daha gözəl daha gözəl, neynəcək, mahnı oxuyacaq. Yəni, Qurandan daha gözəl bir sözlər eşidəcəksiniz. O da mənim cariyəmdir, sizin üçün mahnı oxuyacaq. Və Abdullah ibn Xatərdə necə rəvayətlərdə gəlir? İştara qaynətən kənət tuğanni və təhcül İsləmə vəl-müslimin. Bu ikinci Məkkə müşrikdə Abdullah ibn, Abdullah ibn Xatal bir müğənni alır və bu müğənni də öz musiqilərində və ya öz musiqilərində İslamı və müsəlmanları təhkir edərdi. Və bu iki kişi haqqında da bu ayə nazil olmuşdur. Və onu da qeyd edim ki, Abdullah ibn Xatali Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə öldürür. Ənnadr ibn Hərisi də Peyğəmbər sallallahu Bədir günündə, Bədir döyüşündə öldürür. Və bu iki şəxs bildiyiniz kimi insanları Qurandan, Allahın zikrindən azdırdıqları üçün, musiqi ilə azdırdıqları üçün bu aya enmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə ومن الناس من يشتري ləhvəl hədifi liyudillə an səbilillah insanlardan da elələri də var ki, onlar boş-boş sözləri satın alar və o boş-boş sözlərlə də insanları Allahın zikrindən, Allahın yolundan azdırarlar. 8 qari bu ayəni liyudillə oxumuşdur. Liyudillə yəni azdırar. Yəni, Onlar boş-boş sözləri satın alar və Allahın yolundan insanları azdırarlar. Liyudillə, Liyudillə oxumuşdur və iki qari isə İbn-i Kəsir, Məkkənin qarisi və Əbu Ömər, Bəsrənin qarisi isə Liyadillə oxumuşdur. Yəni onlar özləri azarlar. Yəni bu boş sözlərlə, boş-boş söz, sözlərlə özləri azıb və azdırarlar. İmam Qurtubi bu ayənin təfsirində, həmin dediyimiz bu ayənin təfsirində insanların e, içərisində elələri də var ki, onlar boş-boş sözləri satın alar və insanları azdırarlar. Bu ayənin təfsirində İmam Qurtubi ləhvəl hədif, yəni Abdullah ibn Məsudun sözünü zikr etdikdən sonra belə deyir. Həzə ə'lə mə qilə fi təfsiril əyə. Bu, Yəni Abdullah ibn Məsudun bu sözü, yəni hansı sözü idi, hansı ki müstədrəkə keşir, səhi rəvayətdə üç dəfə Allaha and içir və deyir ki, and olsun ki, boş-boş sözlər musiqidir. İmam Qurtubi deyir ki, bu ayənin təfsirində deyilən ən uca sözdür, ən düzgün sözdür ki, hansı ki, bu da Abdullah ibn Məsudun sözüdür. Həmçinin İmam Qurtubi bu dəlillərə söykənərək belə qeyd edir. Əl-ğina'u məmnu'un bil-kitabi və bil-sünnə. Əl-ğina'u məmnu'un bil-kitabi və bil-sünnə. Musiqi Qur'an və sünnətlə qadağandır. Və həmçinin mən deyərdim ki, musiqi həm Qur'an, həm sünnət, həm də sələf-i salihin icması ilə, sahabənin icması ilə qadağandır. Necə ki, üç nəsildən musiqi barəsində soruşublar. Üç nəsildən. Sahabədən, tə, təbiindən və təbə təbiindən. Yəni, sahabə, Peyğəmbəri görəndən, tabiin, sahabəni görəndən və təbə təbiin də ki, tabini görənlərdən musiqinin hökmü haqqında soruşublar. Sahabələrdən İbn Abbas, tabinlerden Kasib ibn Muhammed fik alimlerindendi, tabindi ve tebe tabiinden ise İmam Malik'ten. Üçünden de Musigi'nin hüküm barasında soruşublar. Üçünden de Musigi'nin hükmü barası soruşublar. Barasında soruşublar ve üçü de həmin bu soruşan şəxslərə demək olar ki, üçü de eyni cevap verib. Üçü de aynı cevap cevap veren yani ver verip ama başka başka sözlerle necə ki üçünün de müxtəsər sözü bu olub ki, deyiblər ki, Əyyuhəs-səil, İzə kənə yevmul qiyaməti və ciə bil haqqi və bil batil, fəfi Ey soruşan, ey bizden, musiqinin barəsi hakkında soruşan şahs. Əgər qiyamət günü haqla batil gətirilsə, musiqi hansında olacaqdır? Yəni, bu musiqi haqda olacaq, yoxsa batildə? Və <clears throat> fəqalə səil fəfil batil və soruşan və deyir ki, batildə. Və onlar cavab veriblər, fəlbatilu fil cənnə əv finnar, batil cənnətdədir, yoxsa cəhənnəmdə? Soruşan və ki, əlbəttə ki, deyir ki, batil cəhənnəmdədir və onlar da həmin o soruşan şəxsə İzhəb fəqad əftəytə nəfsək get, sən artıq özün özvə fitva verdin, özün öz sualın cavabını aldın yəni əgər musiqi batildədirsə və batil də cəhənnəmdədirsə, deməli ki, sən artıq cavabı bilirsən. Və bu üç nəsil də sahabələrdən İbn Abbas tabinlərdən Qasim ibn Muhammed və Təbə, və təbə tabinlərdən isə İmam Məlik üçü də musiqini qadağan etmişdir. Quran-ı Kerimdən ikinci ayə Nəcm surəsi Nəcm surəsi Nəcm surəsi də Məkkə surəsidir və onu da yadınıza salın ki Loğman surəsi də yəni və minən nəsi mən yeştər eləhvəl hədif bu Normal surəsinin 6-7-ci ayələri də və Necm surəsi də ikisi də Məkkə ayəsidir. Yəni Allah subhanahu və taala musiqini artıq Məkkədə haram etmişdir. Musiqini artıq <clears throat> Məkkədə haram etmişdir. Yəni hicrətdən əvvəl. Allah subhanahu və taala Necm surəsinin 59, 60, 61, 62-ci ayələrində buyurur ki: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه Allah subhanahu ve teala buyurur ki bu sözlerden mi yani bu Kur'an'dan mı təəccüblənirsiniz və tədhəkuna və la təbkun və gülürsünüz hiç ağlamırsınız yani Kur'an sizə hiç təsir etmir fəəntum samidun və siz də deyir, mahnı oxuyub əylənirsiniz. Fəscudu lillahi və abudu. Allaha səcdə edin və Allaha ibadət edin. <clears throat> İbn Abbas bu ayənin təfsirində və entum samidun ey muğannun deyir və siz samidun yəni siz mahnı oxuyub əylənirsiniz yəni Allahın kəlamı nazil olanda siz Allahın kəlamından təsirlənməkdən qiyaməti xatırlamaq, xatırlamaqdan e, o ayələrdən ibrət <clears throat> götürməkdən neyinirsiniz? Əksinə gülürsünüz və mahnı oxuyub əylənirsiniz. Və sumud, yəni həmin bu və əntüm səmidun, sumud himyar dilində <clears throat> mahnı oxumaqdır. <clears throat> Sumud Himyar dilində mahnı oxumaqdır. Necə deyirlər ki, Əsmidinə, Əsmidinə yəni bizə mahnı oxudu. Mahnı oxu. Əsmidinə yəni bizə mahnı oxu deməkdir. Himyar dilində. <clears throat> Və Peyğəmbər Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verəndə Allah subhanahu teala peyğəmbərlik verəndə və Allahın kəlamı nazil olanda müşriklər başladılar ki, gülüb oynamağa və mahnı oxumağa və bu ayələr də nazil oldu. Və bu ayələr də və bu, ayə, bu, və bu ayədə də və entüm səmidun və siz mahnı oxuyub əylənirsiniz. Bu ayədə də açıq aydın dəlildir ki, mahnı və ya musiqi haramdır. <clears throat> Üçüncü ayəmiz İsra surəsindədir. İsra surəsi də alimlərin ittifaqı ilə Məkkə surəsidir. Yəni dediyim kimi artıq Allah Subhanahu Taala musiqini Məkkədə haram etmişdir. Allah Subhanahu Taala İsra surəsində belə buyurur: "Və iz qulna lil mələikəti iscudu li Adəmə fəsəcədu illə iblis" قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا <clears throat> الله سبحانه وتعالى إسراء سورة سنين 61. ayəsindən 65. ayetine kimi deyir ki, buyurur ki, o zaman ki biz mələklərə Adəmə səcdə edin dedi. Adəmə səcdə edin dedi və bütün mələklər səcdə etdi, yalnız iblisdən başqa. <clears throat> və iblis aleyhi lanətullah belə dedi, qalə əscudu limən xaləqtə tinə Ey Rəbbim, sənin palçıqdan yaratdığına mı mən səcdə edəcəm? Yəni, təkəbbürlük göstərdi <clears throat> və dedi ki, sən məni otdan yarattığın halda onu isə palçıqdan yarattığın halda mən niyə ona səcdə etməliyəm? Təkəbbül etdi, Allah'ın əmrindən çıxdı. Allah subhanahu və teala buyurur ki Kale arayteke hâzellezî kərramtə aleyh Və iblis Allah subhanahu və teala sual verir, ve, sual verir və deyir ki Ey Rabbim niyə görə məni ondan üstün ettin? Kale arayteke hâzellezî kərramtə aleyh Ləyin axxartəni ilə yevmin qiyamə Əgər mənə qiyamət gününə kimi möhlət versən Lə əhtənikənnə zürriyyətəhu illə qalilə Mən onun nəslini, mən onun zürriyyətini az bir hissə istisna olmaqla sənin zikrindən, sənin yolundan azdıracam. Yəni, mən sənə sübut edəcəm ki, mən sənin qullarını, yəni hansı ki o Adəmi məndən üstün etdin, <clears throat> mən onun nəslindən gələn insanları sənin yolundan və zikrindən azdıracam. Mənə möhlət ver. <clears throat> Ləyin əxxartəni ilə yevmin qiyamə əgər mənə qiyamət gününə kimi möhlət versən, mən onun nəslindən olan insanları az bir istisna, az bir hissə istisna olmaqla sənin zikrindən azdıracam. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala demiş ona قال اذهب git ben sana mühlet verdim فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَغْفُورًا Onlardan kim sana tabi olsa onlardan kim sana tabi olsa onun cezası cehennemdir. Ve o cehennem ki hansı ki onun cezası ona tamam şekilde yani nə qazanıbsa onu Allah subhanətələ ona verəcək, o cəzasını onu cəzalandıracaq sənə tabi olanları və Allah subhanə deyir ki وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ və onlardan yəni Adəm əleyhissalamın nəslindən olan insanları kimi bacarırsansa Allahın yolundan səsinlə onları səsinlə onları oynat və Allahın zikrindən onları azdır. Vəstəfziz mən istəfata minhum bisavtik. Onlardan kimi bacarsansa sə, ə, e, səsinlə onları oynat və mənim zikrimdən onları azdır. Ayət. Və əcrib aleyhim bi xeyrikə və rəcilik və atılını piyadana vır. Yəni qoy bir-birinin arasında fitnə olsun, müharibələr olsun, وَاَجْدِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَنْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ Ve onları haram yollarla, zinayla vesaire, oğullukla onları evlatlarda ve malda şerik et. وَاِدْهُمْ Ve onlara vedler ver. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا <clears throat> Ama bunu bilin ki şeytanın vəd etdikləri ancaq yalandır. Şeytanın vəd etdiyi ancaq yalandır. Ve Allah subhanahu wa ta'ala yine buyuruyor ki İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan Ama bil ki benim mümin kullarımın üzerinde ey iblis senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Ve kefâ bi rabbike vekîle vekil olan Rəbləri onlara kifayətdir. İnnə ibadi leysə ləkə aleyhim sultan Bil ki, iblis mənim mömin qullarımın üzərində sənin heç bir hakimiyyətin yoxdur. Sən onları azdıra bilməyəcəksən. Və bu ayədə keçən <clears throat> ihtənəkənnə, yəni Allah subhanət hələ deyir ki, o zaman mühlət istədi İblis, lənətullah, dedi ki, mənə mühlət ver, qiyamət gününə kimi mən onları sənin zikrindən, sənin yolundan azdıracam və Allah subhanət hələ buyurdu ki və idh qulnə lil mələikəti şudu li ədəmə fəsəcədu إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأحتنكن alimlər deyirlər ki, ey əstəvliyənnə aleyhim yəni onların üzərində hakim olacam, onları azdıracam. Necə ki, deyirlər, ihtənəkəl caradu əzzərəə ihtənəkəl caradu əzzərəə çəyətkə, əkinə hücum etdi və ya həkim, ə, e, əkinə hücum etdikdən sonra ora hakim oldu və bütün hər bir şeyi məhv etdi. <clears throat> Bu ayənin təfsirində hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki وَاسْتَفْزِسْ مَنْ اِسْتَطَاةَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ Onlardan kimi bacarırsansa öz səsinlə onları oynat. Bu ayənin təfsirində Mücahid təfsir alimlərindən olan Mücahid belə deyir ki Savtu şeytan el-ğina'u vel-məzəmir Şeytanın səsi musiqi və musiqi alətləridir. Mücahid bu ayənin təfsirində bir daha təkrarlayıram, deyir ki, Savtu şeytan el-ğina'u vel-məzəmir Şeytanın səsi hansı ki o ayədə Allah subhanə deyir ki, وَاسْتَفْسِسْ مَنْ اِسْتَطَاةَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكَ Onlardan kimi bacarırsansa öz səsinlə oynat Mücahid deyir ki, bu savtu şeytan, yəni bu ayədə keçən şeytanın səsi musiqi və musiqi alətləridir. Həmçinin İbn Abbas bu ayənin təfsirində deyir ki, kullu da'in ilə nasiyyətillah. Allaha nasiyyətdə, Allaha isyanda hər bir söz və hər bir Allahın Allaha nasiyyətə çağıran hər bir şey şeytanın səsidir. Və İmam İbn Qayyim aleyhi rahmetullah deyir ki, Əl-ğinəu min ə'zəmid dəvai ilə məsiyyətillah və musiqi də ən böyük Allaha isyanda, Allaha masiyyətə çağıran səslərdəndir. Hansı ki, soğutu şeytan, İmam İbn Qeym deyir ki, musiqi də bunların əsasıdır. Yəni, ən başlıda, başda musiqi durur. Həmçinin bu ayənin təfsirində İmam Qurtubi bu sözləri işlədir və deyir ki, fil ayəti dəlilun alə təhrimil məzəmiri vəl ğinə. Bu ayədə musiqinin və musiqi alətlərinin haram olmasına aid dəlil vardır. Bu, bu təfsiri İmam Qurtubi deyir və deyir ki, artıq bu həmin ayədə musiqi və musiqi alətlərinin istifadə olunmasında bir təhrim, yəni haramlıq vardır. Həmçinin İmam Qurtubi bu ayənin təfsirində, aleyhi rəhmətullah, bu ayənin təfsirində İmam Əhmədin musnədində və Əbu Davudun sünəsin, sünnən, e, sünənsində keçən bir hədisi gətirir. Yenə də təkrarlayıram, bu hədis İmam Əhmədin Musnədində və Əbu Davudun Sünənində keçən bir hədisdir. Hədis həsən hökmündədir. Yəni yaxşı yaxşı hədisdir, yəni qəbul olunan hədisdir. Bu hədisdə deyilir ki, An-Nafi Nafi radiyallahu anhu bu hədisi rəvayət edir və deyir ki, Qala kuntu asiru ma'a İbn Umar. İbn Umarla yol gedirdim. فسمع صوت راع يزمر بالزمارة فابو زمان من وابن عمر بير شبانان تتاي سسنة اشتتي وكنت صغيرا فأو زمان ده من بوزيدن يعني كشيك وقتلارن بيدن بوزيدن فدعم الذي فوضع ابن عمر أصبعه في أذنيه وقال يا نافع أتسمع فقلت نعم və İbn Umar bu çobanın tütək səsini eşitdikdən sonra barmaqlarını qulaqlarına qoydu. Yəni barmaqlarını qulaqlarına qoydu. Yəni barmaqlarını qula yəni qulaqlarını bağladı bu barmaqlarla və mənə soruşdu və mənə dedi ki, ya Nafi, ey Nafi, eşidirsənmi o sözü, o səsi? Artıq yol gedirlər və hətta oradan uzaqlaşana kimi və Nəfi radiyallahu anhu, o zaman balaca idi və mənə soruşdu, dedi ki, ey Nəfi eşidirsənmi? Dedim, nə? Bəli, eşidirəm. Sonra bir müəyyən bir vaxt keçəndən sonra yenə soruşdu ki, ətəsmə, eşidirsənmi? Yəni o səsə eşidirsənmi? Artıq xeylaq orada o, o yerdən uzaqlaşırlar və yol gedirlər və uzaqlaşandan sonra soruşur ki, yəni əfə eşidirsən? O deyir ki, bəli, eşidirəm. İkinci dəfə soruşandan sonra Nəfi radiyallahu anh yenə cavab verir və deyir ki, bəli, eşidirəm. Və üçüncü dəfə soruşur ki, əfəsmə, ya Nəfi, eşidirsənmi? Kim soruşur bunu? İbn Amar. İbn Amar. Soruşur Nəfidən, radiyallahu anh, soruşur, eşidirsən? Fəqultu lə, فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم قال لي كنت مع النبي فسمع صوت راع ففعل مثل ما فعلت və deyir ki <clears throat> artıq məndən iki dəfə soruşandan sonra yəni o səsi eşidirsən mən iki dəfə dedim bəli bəli sonra üçüncü dəfə soruşanda dedim yox və barmaqlarını qulaqlarından çıxardıb mənə dedi ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmlə bir yerdə idi və o da bu səsi eşitdi və mənim etdiyimi etdi. Və eləyhəllallah. Və o da bu səsi eşidəndən sonra yəni barmaqlarını qulaqlarına saldı bu səsi eşitməmək üçün. Sözsüz ki, bu hədistə dəlil var musiqinin haram olmasına ağıl sahibləri üçün açıq aydın dəlil vardır. Və İmam Qurtubi aleyhi rəhmətullah rəhmətən vasiya bu hədisi zikr etdikdən sonra çox, yəni belə bir söz zikr edir kitabında deyir ki Fəkeyfə bi ginə zəməninə. Yəni deyir ki, bu deyir musiqi deyir <clears throat> həmin bu titeyin səsi və s. bu peyğəmbərin və ya sahabənin vaxtında olan bir musiqi idi. Sonra İsam, e, İmam Qurtubi deyir ki, fəkeyfə bi ginə zəməninə. Bəs bizim zamanımızda olan musiqi hökmü görəsən necədir? Vallahi mən də düşünürəm və deyirəm ki, ya İmam Qurtubi Bəs bizim zamanımızda olan musiqi yəni e, hökmü, hökmü necədir? Allahın demək olar <clears throat> bütün haram etdikləri hər bir şeylər həmin bu musiqilərdə tapa bilərik. Hansı ki, şəhvətlərdən, fəsaddan, fitnədən, bütün Allahın dediyi kimi Allahın əksər haram etdikləri şeylərdən bu musiqilərdə biz tapa bilərik. Başqa bir hədis Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hədisdə buyurur və qeyd edim ki, bu hədis Səhi Buxardədir. Bu hədis Səhi Buxardə keçir ve alimlerin ittifakıyla Sahih Bukhari Allah'ın kelamından sonra en sahih, en düzgün olan kitaptır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Sahih Bukhari'de kesen hadiste buyurur ki لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ وَالْمَعَازِفِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, mənim ümmətimdən insanlar olacaq. O insanlar ki, hansı ki, zinanı, ipəyi, içkini və musiqi və musiqi alətlərini halal edəcəklər. Necə ki, biz indi bəzilərindən bu sözləri eşidirik, təəssüflər olsun, Hədisi bir daha xatırladıram. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisə buyurur ki, mənim ümmətimdən və yəkunənlə min ümməti mənim ümmətimdən elə bir insanlar olacaq ki, onlar zinanı, ipəyi, içkini və musiqi və musiqi alətlərini halal edəcəklər. Yəni Allah Subhanahu taala onları haram etməsinə baxmayaraq onlara cürbəcür adlar verməklə onları haram edəcəklər. İbn Hacar Fəthül Baridə bu hədisi şərh edəndə deyir ki, Əl-məazif hiyə ələtul mələhi vəl-ğinə. Əl-məazif hiyə ələtul mələhi vəl-ğinə. İbn Hacar aleyhi rəhmətullah deyir ki, bu məazif, bu hədistə keçən məazif sözü əyləncə və musiqi alətləridir. Hansı ki, Peyğəmbər səsən dedi ki, mənim ümmətimdən insanlar olacaq ki, onlar zinanı, küpəyi və içkini və musiqi və musiqi alətləri və məazif, musiqi və musiqi alətlərini halal edəcəklər. İbn Həcər Fəthül Baridə bir daha xatırladıram. Bu hədisi zikr etdikdən sonra deyir ki, Əl-məazif hiyə ələtül mələhi vəl-qinə Yəni, həmin bu məazif sözü əyləncə və musiqi alətləridir. İmam Zəhəbi məazif sözünü şərh edəndə deyir ki, Əl-məazif ismun likulli mə yu'zəfu bihi min tamburin əv şəbbəbətin əv qeyri zəlik. İmam Zəhəbi deyir ki, həmin bu hədisdə keçən nazif sözü bütün nağara alətləri və ya nəfəs alətləri onlardan məsələn tütək, zurna, klarnet və s. kimi hamısı bu maazifin hökmündədir. Maazif bir daha təkrarlayan İmam Zəhəbi aleyhi rəhmətullah deyir ki bütün nağa, bütün nağara alətləri və nəfəs alətləri bu maazifə aiddir. Hədistə keçən maazifə aiddir ki, hansı ki, Allah subhanət hələ bu maazifi haram etmişdir. <clears throat> və buna aid bir rəvayət yadıma düşdü. Bu rəvayət <clears throat> Riyadda olub. İki dost olur və bu dostlar <clears throat> əməli salih insanlar olurlar, namaz əhli. Və günlərin bir günü dostların birinə əcəl gəlir. Və bu dostların birinə əcəl gəlir və vəfat eləyir. <clears throat> o biri dost bu vəfat eləyən dostunu yuxuda görür və görür ki, üzü qaradır. Və həmin bu dostunun üzündə əzab əlamətləri var. Yəni, əzab elə bil ki, ona əzab verilib. Belə bir əlamətləri var. Və sual verir ki, yuxuda sual verir ki, deyir ki, ax, necə ola bilər? <clears throat> Sən axı bizlə namaz qılanlardan idin, əməli salih insanlardan idin. Niyə səni üzün qaradır və niyə sənin üzündə əzab əlamətləri var? Deyir ki, çünki deyir, bu əzab əlamətləri mənim evimdə musiqi alətləri var. Get, mənim evimə de ki, o musiqi alətlərini evimdən götürsünlər evimdən götürsünlər. Çünki Allah Subhanahu ve Taala Quran-ı Kərimdə deyir ki: "Ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum və ahlikum minan nar." Ey iman edənlər, öz özünüzü və öz ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, Kullukum ra'in Hamvız məsulsuz. Yəni, kişi öz ailəsindən öz övladlarından məsuldur. Və ikinci gündə, birinci gün yəni fikir, ver, fikir vermir, heç nələmir. İkinci gündə həmin yuxunu görür və o, o dostu ona deyir ki, axı mən sənə dedim axı, get, mənim evimdə musiqi alətləri var, aləmə de ki, onları götürsünlər, uzaqlaşdırsınlar və üç gün dalbadal bu yuxunu görür. Üç gün dalbadal bu yuxunu görür. Və artıq üç gün dalbadal bu yuxunu görəndən sonra deyir ki, yox, gərək mən gedim onun ailəsinə deyir, onun ailəsinə bu xəbəri deyim. Gəlir, deyir ki, mən filan kəsin dostuyam, sizin evinizdə musiqi alətləri var, ailəsi də deyir, bəli, var, Və o bu yuxunu onlara danışır, ailəsinə danışır və deyir ki, üç gündür havdada bu yuxunu görürəm, o musiqi alətləri səbəbdir ki, filan kəsə əzab verilir. Və ailəsi də bu əhvalatı, bu yuxunu eşitdikdən sonra o musiqi alətlərini evindən uzaqlaşdırır. Və dördüncü gün həmin şəxsi yuxuda görür görür ki, o şəxs ağ paltarda və üzü, və üzü ağ şəkildədir və ona belə deyir Farracallahu ankə kəmə farracti kəmə farracti anni Farracallahu ankə kəmə farracti anni Allah sənin işlərini asanlaşdırsın səni bəladan qorusun necə ki sən səbəb oldun ki məni bu əzabdan, bu bəladan qurtardın. Keçək hədislərimizə başqa bir hədislərdən səhiyyə hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki İnnəl iblisə ləmmə nəzələ iləl ardi və taradahu allahu qalə ya Rabb أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما فاجعل لي بيتا قال بيتك الحمام Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki o zaman Allah subhanahu ve teala iblisi kovandan sonra ve onu yere indirenden sonra iblis belə dedi Kale ya Rab Ənzəltəni iləl ardi Sən məni yerə indirdin Və cəaltəni racimən Və məni lənətlənmiş etdin Fəcəalli beytən Və mənə ev ver Ev ver Qalə beytükəl həmməm Allah subhanə və teala dedi ki, sənin evlərin hammamlardır. Ona görə də biz hamama girəndə belə deyirik ki, Allahumma inni əuzu bikə minəl xubsi vəl xəbəif. Ey Allahım, şeytanlardan və şeytanların şərindən sənə sığınırıq. Hədis davam edir. Deyir ki, qalə cəalli məclisə. Şeytan aleyhi lənətullah deyir ki, mənə məclis ver. yəni, necə müsəlmanların məclisləri var, hansı o məclislər elm məclisləridir və Allaha zikr olunan məclislərdir. Və dedi, mənə məclislər ver. O, bu məclislərlə insanları azdırın. Allah subhanə və teala buyurdu ki, qalə məcəlisükəl əsvaq. Sənin məclislərin bazarlardır. Çünki o bazarlarda aldatma, hilə çox olduğu üçün <clears throat> bu da şeytanın məclislərdir. Qalə cəalli taamən <clears throat> dedi ki, mənə yemək ver. O yeməklə mən sənin qullarını sənin zikrindən, sənin yolundan azdıracam. Qalə taamuka kullu meytətin və kullu mə ləm yüzkər ismullahi aleyh. Sənin yeməyin, yəni ancaq bu yeməklə azdıra bilərsən, o da bütün meyit ətlərdir və Allahın adı ilə kəsilməyən ətlərdir yəni Allahın adından başqa kəsilən ətlərdir. Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Və la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayh." Allahın adı kəsilməyən ətləri yeməyin. Allahdan başqa bütlərin və ya şəriklərin adına kəsilən ətləri yemək haramdır. Və deyir ki, qalə cəalli şərabə və mənə içki ver, hansı o içki ilə mən sənin qullarını yoldan azdıracam Adəmin nəslini, zürriyyətini az bir istisna, hissə istisna olmaqla onları yoldan azdıracam. Deyir ki, qalə şərabuka kullu muskir. Sənin içkin bütün ağlı aparan içkilərdir. Araqdır. Və bütün ağlı aparan hər bir şeylər şeytanın içkilərindəndir. Qalə cealli müəzzinə və şeytan aleyhi lənətullah deyir ki, mənə bir müəzzin ver. قال مؤذنك الغناء والمزمار الحديث və deyir ki, mənə bir müəzzin ver, çünki sənin müəzzinin var, o müəzzin ki, insanları Allahın zikrinə çağırır. Mənə də bir müəzzin ver, mən də sənin qullarını düz yoldan azdırım. Allah subhanə və teala deyir ki, qalə müəzzinukə əl-ğinəu vəl-mizmar. Sənin <clears throat> müəzzinin musiqi və musiqi alətləridir. La havla və la quvvətə illə billah. Və bu da hədislər və bu hədislərdə də açıq aydın gördük ki, musiqi şeytanın əsas vəsilələrdəndir <clears throat> və bu vəsilələrlə şeytan aleyhi lanətullah bizi öz Allahın yolundan azırmaq istəyir. Yalnız mömin qullar istisna olmaqla. Necə Allah subhanahu ta'ala dedi, İnnə ibadi leysə ləkə aleyhim sultan. Amma mənim mömin qullarımın üzərində sənin heç bir hakimiyyətin yoxdur. Ailələri zikr etdi, hədisləri zikr etdi. İndi gəlin görək, alimlər bu məsələdə nə deyirlər? <clears throat> Birinci, gəlin baxaq, hənəflər, hənəfi alimləri musiqinin hökmü barəsində nə deyiblər? Hənəfi alimləri öz kitablarında belə bir cümləni qeyd edirlər. Deyirlər ki, ənnə səmə'əl ğinəi fusqun və ənnə tələzzübə bihi kufrun. <clears throat> Musiqiyə qulaq asmaq fiskdir, fasiqlidir və ondan ləvət almaq isə küfürdür. Bu sözü, bu cümləni hənəfi alimləri deyirlər. Bir daha təkrarlayıram. Ənə sənəl qinəə fusqun və ənə tələzzüzə bihi kufrun. Musiqiyə qulaq asmaq fiskdir, fasiqlidir və ondan ləzzət almaq isə küfürdür. Və İmam Əbu Yusuf bildiyiniz kimi İmam Əbu Hanifənin ən böyük tələbələrindən biridir və daha doğrusu ən böyük tələbəsidir. Deyir ki, İzə səmi'tul qinə min beytin fə inni ədxulu aleyhim bi qeyri istiqdən əftəxul bəbə və ədxul. Deyir, hər hansı bir evdən musiqi eşidəndə mən həmin evə icazə almadan girərdim və qapını açardım və girərdim ta ki o musiqini və musiqi alətini götürün. Çünki İmam Əbu Yusuf öz dövrünün qazisi idi. Öz dövrünün qazisi idi. Və Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, kuntum xeyra ummə uxricət linnəsi tə'muruna bil ma'rufi və tənhəvnə anil munkar. Siz ən xeyirli ümmətsiniz. Hansı ki, sizi ümmətlərin içindən seçdi Kuntum xayrə ümmətin uxricət linnəs. Hansı ki, sizi ümmətlərin içərisindən çıxartdıq Və siz ən xeyirli ümmətsiniz ki, ümmət idiniz ki, niyə? Çünki tə'muruna bil ma'ruf və tənhəvnə anil munkar. Siz insanları yaxşı işə dəvət edərsiniz, pis işlərdən isə çəkindirənsiniz. Və Allah subhanahu wa ta'ala başqa ayədə buyurur ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون o insanlardan olun o ümmetten olun ki onlar insanları yaxşı işə dəvət edər və pis işlərdən isə çəkindirərlər. və Allah və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, Mən ra'a minkum munkaran فليغيره بيده من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان sizden kim bir münker görerse onu bacarırsa elinle değişsin. Eğer elinle bacarmırsa dilinle değişsin. Eğer dilinle de bacarmırsa kalbinde onu o hemin o münkeri inkar etsin ve bu da ən zəif imamdır. Və həmçinin Hənəfi alimləri Fətəlxani kitabında belə qeyd edirlər və deyirlər ki, Ənəl ğinəə haramun fi cəmi'il ədiyən Həqiqətən musiqi bütün dinlərdə haramdır. Həqiqətən musiqi bütün dinlərdə haramdır. Və biz burada hənəflərin rəyini gördük və Hanefiler de musige, musigiye haram değiller. İkinci Maliklerdir. İmam Malik'ten aleyhi rahmetullah musiki barasında soruşanda insanlar musiki barasında İmam Malik'ten soruşanda İmam Malik belə cevap verir. Bizde, yani musiqiyə yalnız bizde fasiqlər qulaq asır və ya bu işlə məşğul olanlar yalnız fasiqlərdir. Fasiqlərdir. Belə böyük cavab verir. Və həmən, həmçinin İmam Malikin e, çox gözəl bir fitvası var. İmam Malik deyir ki, əgər bir nəfərdən borc almaq istəsən və onun qapısının ağzına gəlsən və o qapısının ağzında musiqi səsini eşitsən, sənin orada bayanmağın düzgün deyil. Yəni, onu orada gözləməyin düzgün deyil. Çünki musiqi nədir? Münkərdir. Və münkərdən də sən gələr uzaqlaşasan. Həmçinin İmam Şəfi aleyhi rəhmətullah musiqi alətini icad edənə zındıq deyib. Musiqi alətini icad edənə zındıq deyib. Həmçinin İmam Əhməd, İmam Xallal aleyhi rəhmətullah Əl-Əmru bil-Məruf və Nəhy anil-Münkər kitabında Abdullahdan Abdullah İmam Əhmədin oğludur. Abdullahdan belə bir rəvayət gətirir. Əmr bil-Məruf və Nəhy anil-Münkər kitabında belə bir rəvayət gətirir ki və deyir ki İnnehu qala sa'altu abi anil ghina. Abdullah deyir ki, mən deyir atamdan musiqi barəsində soruşdum. Faqala la yu'cibuni. O dedi ki, o mənim xoşuma gəlmir. İnnehu yunbitun nifaqa fil qalbi kama yunbitul ma'u al-ushba. O qəlbdə nifaqı yetişdirir, necə ki su otu yetişdirir. Və həmçinin İmam Əhməd aleyh rəhmətullah bu sözü dedikdən sonra deyir ki, yəni İmam Malikin sözünü gətirir və deyir ki, Əl-qinə o batilun vəl-batilu finnar. Musiqi batildir və batil də cəhənnəmdədir. Həmçinin İmam Xalləl, İmam Xalləl rəvayət edir ki, deyir ki, İmam Əhmədin yanından bir zaman, bir vaxt, bir nəfər tütəylə keçir və İmam Əhməd durub o tütəyi həmin o şəxsin əlindən alır və sındırır. Və başqa vaxtda mağara və ya mağara alətləri ilə alətlərin birindən çəkirlər və İmam Malik, e, e, İmam Əhməd yenə durur və o aləti sındırır. Gəlin görə indi sələflər bu məsələdə, bu mövzuda necə olub? Sələflərdən Muhammed ibn Musab, Muhammed ibn Musab böyük e, alimlərdəndir, hansı ki İmam Əhməd də onun dərslərinə gedərdi və o dərslərindən faydalanardı, onun söhbətlərinə, dərslərinə qulaq asardı Muhammed ibn Musab Rabbani alimlərdən olub. Və deyir ki, o deyir bir hər hansı bir evin qabağından keçəndə əgər o evdən musiqi səsini eşidərdisə, qapını döyüb belə deyərdi ki, o musiqi alətini gətirin, mən də onu sındırım. Çünki niyə? Allah Subhanahu deyir ki, mən e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, "Mən ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." kim sizdən bir münkər görsə, onu əlinlə dəyişdirsin. Deyir ki, musiqi səsini eşidəndə hər hansı bir ev, evdən qapını döyərdi və deyərdi ki, o musiqi alətini mənə verin, mən də onu sındırım. Əgər o musiqi alətini ona verərdilərsə, sındırıb çıxıb gedərdi əgər verməz, e, yəni əgər vermək istəməzlərsə o musiqi alətini ona qapının ağzında oturub Quran oxuyub ağlayardı. Quran oxuyub ağlayardı. Hətta yoldan keçənlər Muhammed ibn Musabı görüb deyərdilər ki, kim onu qəzəbləndirib və gəlib əhvalatı örgəndikdən e, sonra onunla bir yerdə qapının ağzında oturub Quran oxuyub ağlayardılar. Allahı və axirəti yada salardılar. Və ev yəsi də görərdi ki, artıq cəmaat çoxalıb və əlatsız qalıb o musiqi alətini çıxardıb, onları verərdi və onlar da onu sındırardı. Və ən sonda musiqi niyə haram edildi? Buna iki əsas səbəb var. Birinci səbəb musiqi insanı Allahın zikrindən uzaqlaşdırır və necə qeyd etdik ki, qəlbdə nifaqı yetişdirir. Necə ki, su otu yetişdirən kimi də musiqi də qəlbdə nifaqı yetişdirir. Və bu barədə sələfin belə bir sözü var, deyirlər ki, əl-qinəu məfsədətun lil-qalbi və məsxatətun lil-rabb. Musiqi qəlbə bir fəsaddır, yəni qəlbi öldürür, qəlbi Allahın zikrindən uzaqlaşdırır və Allaha da yəni qəzəbdir. Yəni Allah subhanahu teala qəzəblənir bu əməldən. Bu birinci səbəbidir. Və ikinci səbəb də ki, musiqi şəhvətləri oyadır, e, şəhvətləri e, oyadır və, və zinəyə qapı açır. Və zinəyə qapı açır. Və görərsiniz ki, musiqi bayaq qeyd etdiyim kimi məhz qumarxanalarda, içki içilən yerlərdə, Yani Allah'ın haram ettiği yerlerde her yerde demiyorlar musiki var. Her yerde. Ve ikinci sebep de musiki dediğim kimi şehvetlere oyadır ve zinaya kapı açır. Velayyadu billah. Ve size bir sual, ver, sual verirəm və ha vaxt görmüsünüz ki Quran oxunan yerdə içki içsinlər. Daha vaxt görmüşük ki, zina edilən yerdə Quran oxusunlar. Və ya Quran oxuduğu yerlərdə yəni zina olsun. Məhz musiqidir, şeytanın vəsilələndəndir və ən böyük səbəbdir. Və bu dərsimizin keçməsinə və bu dərsi keçdim ki, bu dərsi dedim ki, yalnız sizə xatırladım. Hansı ki, Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün qiyamət günü nə mal, nə övladlar heç kimə fayda verməyəcək, kömək olmayacaq. Allah subhanahu deyir, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ O gün kişi öz qardaşından, atasından, anasından, övladlarından qaçacaq və o dəhşətli günü sizə xatırlatmaq istədim və Allah subhanahu wa ta'ala necə dediyi kimi وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ O insanlardan olur ki, onlar insanları düz yola dəvət edərlər və pisliklərdən çəkindirərlər. Və Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ elə deyə buyurur və deyir ki, ə, e, xatırlat, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Və yalnız mən, mən yalnız sizə xatırlatdım. Necə Allah Subhanahu deyir: "Və mə aleyke illa'l bəla." Ya Muhammed, sənin üzərinə yalnız çatdırmaqdır. Və Allah Subhanahu wa taala buyurur ki: "Fəla və rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima şəcərə beynəhum." Allaha and olsun ki, onlar tam iman etməyəcəklər ta ki öz aralarında səni və sənin yolunu hakim seçməyincə. Bizim hamımıza Allahın və Allahın kitabını və Peyğəmbər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnətini özümüzə yol seçməli və yalnız ağlımızı bu iki əsas məsələ tabi etməliyik əgər iman gətirmiş isə və Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə belə buyurur və deyir ki innəmə kənə qavləl mü'mininə İzə du'u ilallahi və rasulihi liyəhkumə beynəhum ən yəqulu səmi'nə və ata'nə və ulaikə humul muflihun Həqiqətən möminlərin sözü o sözlərdir ki hansı ki onları Allahın və Rasulunun yoluna çağır, yəni onları o Allahın və Rasulun yoluna çağırdıqları zaman onlar səmi'nə və atana deyərlər. Eşitdi və itaat etdi deyərlər. Və bununla da mövzumuzu bitirdik və Allahdan bu dünyada və axirətdə səbat arzulayırıq. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان